de vida de gran al concreto. Eh, pertenezco a una familia de educadores y de filólogos. Y por eso eh, respeto y admiro la razón principio completo que hay y además de manera eh, contactan con la historia del principio completo. Y espero, desde luego, cumplir con mi deseo a nombre del Gobierno Nacional de colaborar con una organización como esta. la importancia del trabajo I don't Mm-hmm. determinas che vi estis sufficio gracia e almeno cuore, cuore flubi a colomio, cae do pro dio mi, mi desiras gratuli mi, mi estas homoi che vi curagias e eh, dedici si a tempo al ne profito dona i papero i au almera wan al apero i chi estas eh, evidente profito dona i estas eh, superai homoi ca in vidas che vi estas superai homoi anca pro tio mi gratula si cia vi estas superulo i vi estas curagio do mi de nove monte digas vi ca mi esperos che vi hai tagoi la tagoi e cari di amico. Nun vi providias in la bella bocoto giuante la castamo da la Colombia esporantistaro ca la nirtuverte aca la pedero. Vi providias in alia extremo della panedo renumante tasque il vizuisto a prete esporanto. La congresui en mia continento est astolte amba momenti. esperas que qual cual amiga progreso estos forumo por tio, cae que de ci eliros multae positivae fructoi al sepo. Ben core mi desiras al ti civi, agradam progreson, joyam decidió, cada que eh, congreso Yeah. Peace. see